26 skirsnis. Kai karališkasis prokuroras gavo tas svarbias žinias, kitą dieną Ferų gatvės kampe iš karietos išlipo vyras, pasibeldė į žalsvai alyviniai spalvos duris ir paklausė abato buzonių. Abatas nuo pat ryto išėjęs, atsakė tarnas. Aš galėčiau nepasitenkinti tokiu atsakymu, tarė lankytojas, nes atvykau siunčiamas tokio asmens, kuriam visi ir visada būna namie. Prašau perduoti abatui buzoniui, Aš jums aiškiai sakiau, kad jo nėra namie, pakartojo tarnas. Tuomet, kai jis grįž, perduokite jam šitą kortelę ir antspauduotą voką. Ar bus galima rasti poną abatą šiandien 8 valandą vakarų? Žinoma, ponė, jeigu tik jis nesės dirbti, tuomet jo kaip ir nėra namie. Aš atvyksiu vakare sutartų laiku, pasakė lankytojas ir išvažiavo. Iš tikrųjų, sutartą valandą – Žmogus atvažiavo tą pačią karietą, tik šį kartą sustojo ne Ferų gatvės kampe, o priešai žaliasias duris. Žmogus pabeldė, durys atsidarė ir jis įėjo. Iš nuolankaus ir pagarbaus tarnų elgesių lankytojas suprato, kad jo laiškas padarė reikiamą įspūdį. Ar ponas abatas namie, paklausė jis. Taip, dirba bibliotekoje, bet jis jūsų laukia, atsakė tarnas. Nepažįstamasis užlipo gana stačiais laiptais ir prie stalo ryškiai apšviesto lempą su dideliu gaubtu, nors visas kambarys skendėjo prietemoje, pamatė abatą, vilkintį sutana, ant galvos užsimaukšlinusi kepuraitę, kokias dėvėdavo ant savų plikių viduramžių mokslininkai. Ar aš turiu garbės kalbėti su ponu Buzoniu? paklausė lankytojas. Taip, gerbiamasis, atsakė abatas. O jūs tas asmuo, kurį ponas Debovėlis, buvęs kalėjimo inspektorius, siunčia pas mane policijos prefekto lieptas? Taip, ponė vienas iš Paryžiaus slaptosios policijos agentų? Taip, ponė, atsakė nepažįstamasis, kiek padvėjojęs ir truputį paraudęs. Abatas pasitaisė didelius akinius, dengiančius ne tik akis, bet ir smilkinius, atsisėdo ir rankos mūstų pakvietė atvykėlį sėstis. Aš klausau, gerbiamasis, su ryškiu itališku akcentu tarė Abatas. Misija, kurios aš ėmiausi, prabilo atvykėlis, pabrėždamas kiekvieną žodį, lyg jam būtų buvę sunku juos tarti, slapta – ir paslaptį turi laikyti tiek tas žmogus, kuriam ji pavesta, tiek ir tas, į kurį kreipiamasi. Abatas nusilenkiai. Jūsų teisingumas, toliau kalbėjo nepažįstamasis, taip gerai žinomas policijos prefektui, kad jis, kaip atsakingas pareigūnas, nori sužinoti iš jūsų vieną dalyką, labai dominantį slaptąją policiją, kurios įsakytas aš atvykau. Todėl mes tikimės, ponas Abate, kad nei draugystės ryšiai, nei artimų meilė nepaskatins jūsų slėpti teisybę nuo teisingumo organų. Jeigu tik mano sąžinė leis sakyti jums rūpimus dalykus, aš esu kunigas, ponė, o pavyzdžiui, iš pažinties paslaptis te galime žinoti aš ir Dievas, o ne aš ir žmonių teisingumas. Būkite ramus, ponas Abate, užtikrino atvykėlis, mes jokių būdu neprašysime sakyti to, ko neleidžia jūsų sąžinį. Po tų žodžių abatas palenkė lempos gaubtą į savo pusę taip, kad kita pusė pasikėlė ir šviesa ryškiai apšvietė nepažįstamo jo veidą, o jo veidas liko šešėlyje. Atsiprašau, tarė policijos prefekto pasimtinys, bet tokia ryški šviesa baisiai vargina mano akis. Abatas vėl nuleido žalę gaubtą. Dabar, ponė, aš jūsų klausau, sakykite, ko norite. Pradėsiu. Ar jūs pažįstamas su grafu Montekristu? Turite galvoje poną Dzakonę? Dzakonė? Argi jo pavardė ne Montekristas? Montekristas yra vietoviais, teisingiau pasakius, uolaus pavadinimas, o ne šeimos pavardė. Gerai, nesiginčysime dėl žodžių. Kadangi Montekristas ir Dzakonė tas pats asmuo, be abejo tas pats, kalbėkime apie poną Dzakonę. Gerai. Aš jūsų klausiu, ar jį pažįstate? Net labai gerai. Kas jis toks? Turtingo Maltos laivų savininkų sūnus. Šitai esu girdėjęs, taip kalbama. Bet supraskite, policija negali pasitenkinti gandais. Vis dėlto, jeigu tie gandai teisingi, paprieštaravo nulaidžiai šipsodamasis abatas, tai ir policijai tenka jais pasitenkinti lygiai kaip ir visiems kitiems. Bet ar jūs įsitikinęs tuo, ką sakote? Kaip suprasti, ar įsitikinęs? Įsidėmėkite, ponė, aš anaip tol nebejoju jūsų nuoširdumu, aš tik klausiu, ar jūs įsitikinęs. Klausykite, aš pažinojau Dzakonės tėvą. Šit kaip? Vaikystėje nekartą esu žaidę su jūsų numi laivų statykloje. O iš kur grafo titulas? Juk žinote, tokie dalykai perkami? Italijoje? Visur? O jo turtai tokie dideli, kaip kalbama? Šventa teisybė, atsakė abatas, turtai iš tikrųjų dideli. Jūsų nuomonė, kokio jie didumo. Maždaug pusantro ar du šimtai tūkstančių livrų metinių pajamų. Na, šitai dar gali būti, tarė atvykėlis, bet žmonės kalba, kad 3 ar net 4 milijonai. Gerbiamasis, 200 tūkstančių metinių pajamų kaip tik ir gaunami iš 4 milijonų kapitalų. Bet kalbama apie 3 ar 4 milijonus metinių pajamų. Ne, šitai neįtikėtina. O ar jūs žinote Montekristo salą? Aišku, ją žino kiekvienas, kuris iš Palermo, Neapolio arba Romos jūra atvyko į Prancūziją. Laivai plaukė pro ją. Šneka, kad tai puikiai vieta, tai uola. Kam grafas pirko uolą? Kaip tik tam, kad pasidarytų grafu, norint juo pasidaryti, Italijoje reikia turėti ir grafystę. Be abejo, jūs esate girdėjęs apie pono Dzakonys nuotikius jaunystėje. Tėvo? Ne, sūnaus. Čia jau mano žinios menkos, nes kaip tik jaunystės metais pamečiau jį iš akių. Jis kariavo? Regis yra tarnavęs kariuomenėje. Kokioje? Laivinė. Sakykite, ar jūs jo nuodėm klausys? Ne, ponė, man rodas jis liutaronas. Kaip tai liutaronas? Aš juk netvirtinus sakiau rodos. Beje, maniau, kad Prancūzijoje įvesta tikėjimo laisvė. Žinoma, ir mus šiuo metu domina visai ne jo religiniai įsitikinimai, bet veiksmai – Policijos prefektų vardu prašau pasakyti viską, ką apie juos žinote. Jis laikomas dideliu labdariu. Už nuopelnus rytų krikščionims mūsų šventasis tėvas pakėlė jį Kristaus ordino kavalieriumi. Tai maloniai teikiama tik kunigaikščiams. Jis turi penkis ar šešis aukštus ordinus, gautus už paslaugas įvairiems valdovams ir valstybėms. Jis juos nešioja. Ne, bet jais didžiuojasi, sakosi labiau mėgstas apdovanojimus už geradarystę žmonėms, negu apdovanojimus už žmonių naikinimą. Tas ponas kvakeris? Taip, kvakeris, tik žinoma be plačiakraštais skrybėliais ir be rudos surduto. Ar jis turi draugų? Taip, visi jo pažįstami jo draugai. Bet juk jis turi ir kokį nors priešą. Vieną vienintelį. Kas jis? Lordas Vilmoras. Kur jis yra? Dabar Paryžiuje. Ar jis gali suteikti man apie jį kokių nors žinių? Net labai vertingų. Jis buvo Indijoje tuo pat metu, kaip ir Dzakoni. Ar žinote, kur jis gyvena? Šosė dantenė, bet nežinau nei gatvės, nei numerių. Jūs nelabai sutarėte su tuo anglu? Aš myliu Dzakonę, o jis jo neapkenčia. Užtat mūsų santykiai šalti. Kaip manote, ar grafas Montekristas anksčiau kada nors yra buvęs Prancūzijoje prieš atvykdamas į Paryžių dabar? Ne, gerbiamasis, ką žinau, tai žinau. Prancūzijoje jis niekada nėra buvęs ir prieš pusmetį kreipėsi į mane, kad aš jam kai ką paaiškinčiau. O kadangi tuo metu aš pats nežinojau, kada grįšiu į Paryžių, tai nusinčiau pas jį kavalkantį. Andrija? Ne, Bartolomėjų, tėvą. Labai gerai, ponė. Man belieka paklausti jūs vieno dalyko ir dėl garbės žmoniškumo bei tikėjimo prašau atsakyti man be jokių įsisukinėjimų. Klausau. Ar žinote, kodėl grafas Montekristas nusipirko namą Oteijoje? Žinau, jis patsakys. Kodėl? Jis nori ten įrengti bepročių ligoninę panašiai į tą, kurią įsteigė Palerme baronas Pizanis. Ar girdėjote apie tą ligoninę? Esu apie ją girdėjęs. Tai puikiai įstaiga. Po šių žodžių abatas linktelėjo nepažįstamajam, tarsi duodamas suprasti, kad mielai vėl imtųsi pertraukto darbo. Gal nepažįstamasis suprato abato pageidavimą, o gal baigė klausinėti, bet atsistoju. Abatas palidėjau jį iki durų. Jūs gausiai dalyjate išmaldas, tarė atvykėlis, ir nors garsėjate kaip turtingas žmogus, drįstų pasiūlyti šiek tiek jūsų vargšams. Ar teiksiteis priimti mano auką? Ačiū, ponė, bet vienintelis dalykas, kuris man brangus pasaulyje, yra mano paties daromi geri darbai. Vis dėlto, Čia mano tvirtas nusistatymas. Tačiau ieškokite gerbiamasis ir rasite. Deja, kiekvieno turtuolių kelyje tiek daug skurdo. Atidaręs duris, abatas dar sykį nusilenkė, lankytojas irgi nusilenkė jam ir išėjo. Karieta nuvežė jį tiesiai į pono de Vilforo namus. Po valandėlės jį vėl išvažiavo ir šį kartą pasuko į Sen Žoržo fontanų gatvę, sustojo prie namo numeris penktas. Čia gyveno lordas Vilmoras. Nepažįstamasis buvo parašęs lordui Vilmorui, prašydamas pasimatymo, kurį tas paskyrė 10 valandą. Todėl, kai policijos prefektų pasimtinys atvyko be 10 minučių 10, tarnas jam pranešė, kad lordas Vilmoras, be galų tikslus ir punktualus, dar negrįžęs, bet būtinai grįž lygiai 10. Lankytojas ėmė laukti svetainėje. Ji buvo tokia pat kaip ir daugelis kitų svetainių. Ant židinių dvi naujausios Sevro vazos. Toliau laikrodis su lankai tampusiu amūru, dvipusis veidrodis. Iš abiejų jo pusių po graviūrą. Vieną vaizdavo Homerą nešantį savo vedlį, kita išmaldos prašantį belizarijų. Pilki sienų apmušalai su pilkais raštais, raudona, juodai išmarginta gelumbė aptraukti baldai, toks buvo Lordo Vilmoro salonas. Jis buvo apšviestas matinio stiklo rutuliais, skleidžiančiais blausę šviesą tarsi tyčia pritaikyta pavargusioms prefektų pasiuntinių akims. Po dešimties minučių laikrodis pradėjo mušti dešimtą, po penkto dūžio atsidarė durys ir įėjo lordas Vilmoras. Lordas Vilmoras buvo gana aukšto ūgio, labai baltos veido odos, retomis rudomis žandenomis, žilstelėjusiais šviesiais plaukais. Jo drabužiai bylojo apie grinai anglišką ekscentriškumą. Jis vilkėjo mėlyną fraką su auksinėmis sagomis ir aukštą pikę apykaklę, kokios buvo madingus 1811 metais. Baltą kašmyro liemenę ir nankino kelnes, kurios jam buvo per trumpos, bet neatsismaugdavo lygi kelių tik todėl, kad jas prilaikė kelnekiltais. Pirmieji jo žodžiai buvo šie. Ar žinote, kad aš nekalbu prancūziškai? Esu girdėjęs, kad nemėgstate kalbėti mūsų kalbą, atsakė policijos prefekto pasiuntinys. Tačiau jūs galite kalbėti prancūziškai, tarė lordas, nes aš nors ir nekalbu tą kalbą, bet viską suprantu. O aš, tarė lankytojas prašnekdamas kitą kalbą, pakenčiamai moku angliškai, taigi prašom nesivaržyti, ponė. O, tarė lordas Vilmuras, tik grinakraujams didžiosios Britanijos žmonėms būdinga intonacija. Policijos prefekto pasiuntinys padavė lordui Vilmurui savo rekomendacinį laišką. Šis perskaitė jį flegmatiškai, kaip tikras britas, ir baigė skaityti angliškai tarį. Suprantu, puikiai suprantu. Prasidėjo apklausa. Prefekto pasiuntinys klausinėjo jį beveik to paties, ko ir abato buzonio. Bet kadangi lordas Vilmuras buvo grafo Montekristo priešas, tai nesilaikė taip santūriai kaip abatas, užtat atsakymai buvo daug įsamesni. Jis papasakojo apie Montekristo jaunystę. Grafas, pasak jo, būdamas dešimties metų, stojo tarnauti vienam iš smulkių Indijos kunigaikščių, kurie nuolat kariauja su anglais. Ten lordas Vilmoras jį ir sutikęs, ir jie kovėsi vienas prieš kitą. Tame kare Dzakoni buvo paimtas į nelaisvę, nusiustas į Angliją ir pasodintas į kalėjimo laivą, iš kur, mokėdamas gerai plaukti, pabėgo. Nuo to laiko prasidėjo jo kelionės, dvikovos, meilės nuotikiai. Graikijoje įsliepsnojo sukilimas ir jis stojo į graikų kariuomenę. Čia tarnaudamas Tesalijos kalnuose užtiko sidabro rudos, bet niekam neprasitarė apie savo radinį. Po Navarino, kai graikų vyriausybė sustiprėjo, jis paprašė karalių Otijoną privilegijos kasykloms eksploatuoti ir tą privilegiją gavo. Taip ir atsirado jo milžiniški turtai, kurie, pasak lordo Vilmoro, duoda milijoną ar du metinių pajamų, bet tie turtai gali staiga išsekti, išsekus pačioms kasykloms. Ar žinote, ko jis atvyko į Prancūziją? paklausė nepažįstamasis. Jis nori gauti pelno iš geležinkelių statybos, atsakė lordas Vilmoras. Bet to būdamas puikus chemikas ir neblogesnis fizikas, jis išrado naują telegrafą ir nori jį įdėkti. Kiek maždaug jis išleidžia per metus – paklausė policijos prefektų pasiuntinys. Daugiausiai penkis ar šeši šimtus tūkstančių frankų, atsakė lordas Vilmoras, jis šykštus. Buvo aišku, kad anglų lūpomis kalba neapykanta. Neturėdamas ko prikišti grafui, jis kaltino jį šykštumu. Ar ką nors žinote apie jo namus Oteiją? Aišku, žinau. Na ir ką jūs žinote? Klausėte, kam jis nusipirko tą namą? Taip. Tai štai. Grafas spekuliantas ir aš garantuoju, kad jis sužlugs su savo bandymais ir utopijomis. Jis tikina, kad Oteijoje netoli namo, kurį jis nusipirko, yra mineralinis šaltinis, galintis konkuruoti su banjeris, liušono ir kotrė gydomaisiais vandenimis. Savo sodyboje jis nori įrengti maudyklę, badhauzą, kaip sako vokiečiai. Jis jau du ar tris kartus kasinėjo sodą, ieškodamas to garsiojo šaltinio, bet nieko nerado – Užtat pamatysite netrukus supirks visus namus kaiminystėje. Kadangi aš su juo piktuoju, tai viliuosi, kad jis bankrutuos su tai savo geležinkeliais, elektriniu telegrafu arba maudyklę. Aš visur važinėjau paskui jį ir laukiu to laiko, kai galėsiu pasidžiaugti jo smokimu, kuris anksčiau ar vėliau būtinai įvyks. Už ką jūs ant jo pykstate, paklausė svečias. Už tai, atsakė lordas Vilmoras, kad būdamas Anglijoje suvedžiojo mano draugo žmoną. Bet jeigu jūs ant jo pykstate, tai kodėl nebandote jam atkeršyti? Aš jau tris kartus koviausi su grafu, tari anglas. Pirmas iki pistoletais, antras špagomis ir trečia espadronais. Ir kuo taus dvikovus pasibaigė? Pirmą kartą jis man sužeidė ranką, antrą kartą perverė plautį, o trečią padarė šitą žaizdą. Anglas atsismūkė marškinių apykaklę, kuri jam siekiausis, ir parodė raudoną, matyt neseniai užgyjusi randą. Taigi matote, neršu anglas. Aš galandu ant jo dantį ir jis mirs tik nuo mano rankus. Bet tai bus matyt dar negreit, tari policijos prefekto pasiuntinys. O, surusgi anglas, aš kasdien važiuoju į šaudyklą, o kas antrą dieną pas mane ateina grizyje. Tai buvo viskas, ką norėjau sužinoti lankytojas, ar geriau pasakius viskas, ką žinojo anglas. Agentas atsistojo ir nusilenkęs lordui Vilmurui, kuris jam atsakė šaltų angliškų mandagumu, išėjo. Kai lordas Vilmoras išgirdo, kad užsitrenkė laukų jais durys, jis negaiždamas nuėjo į mėgamąjį, akies mirksniu nusėjami šviesius plaukus, rudas žandenas, įstatytą žandikaulį ir priklijuotą randą ir atgavo juodus grafų Montekristo plaukus, matinę veido spalvą bei perlinius dantis. Tiesa, ir į pono Devilforo namus grįžo ne policijos prefektų pasiuntinys, o pats ponas Devilforas. Karališkai prokurorą kiek apramino abu vizitai, nors jis ir nesužinojo ko nors itin džiuginančių, bet neišgirdo ir nieko baisaus. Užtat pirmą kartą po pietų Otejyje miegojo palyginti ramiai. 34 skyrius Vasaros pokelis Slinko karščiausios Liepos mėnesio dienos ir laiko žengiant įprastai žingsniais atėjo šeštadienis, kai turėjo įvykti pokelis pas morserus. Buvo dešimta valanda vakaro. Dideli medžiai grafų sode buvo aiškiai įsirėžę į dangų, per kurį, atidengdami auksinėmis žvaigždėmis nubertą mėlynę, plaukiai paskutiniai visą dieną grumėjusios audraus debesys. Iš apatinio aukšto salys aidėjo muzika – šūkčiojo valsų sukūrėje besisukančios poros, o pro langinių grotas veržėsi skaičių šviesos ruožai. Sode blušėjo apie dešimt tarnų, kuriems namų šeimininkė, besigėdrijančių dangaus nuraminta, įsakė paruošti ten vakarienę. Iki tol dar buvo abejojama, ar vakarieniauti valgomajame, ar ilgoje palapinėje pievelėje. Sodo alėjas italų papročių tarnai nukabinėjo spalvotais žibintais, o vakarienį stalą išpušė žvakidėmis bei gėlėmis, kaip daroma visose šalyse, kur bent šiek tiek nusimanoma apie stalų prabangą. Prabanga, kurią rečiau už kitas, gali pamatyti tobulą. Kai grafienė de Morser davusi paskutinius įsakymus grįžų svetainin, į kambarius ėmė plūsti svečiai. Juos viliojo ne tiek garbinga grafo padėtis, kiek žavingas grafienės vaišingumas. Kiekvienas iš anksto buvo įsitikinęs, kad pokilyje bus nemaža tokių dalykų, apie kuriuos paskui bus verta pasakoti ir kuriais reikalui esant bus galima sekti, nes Mercedesa turi gerą skonį. Pone Danglar, kuriai mūsų anksčiau nupasakoti įvykiai sukėlė daug nerimo, dvėjojo ar važiuoti pas ponę de Morser ar ne. Bet rytą jos karieta gatvėje susitiko su Vilforo karieta – Vilforas davė ženklą, ekipažai privažiavo vienas prie kito ir karališkasis prokuroras pro langą paklausė. Tikiuosi, jūs būsite pas ponę de Morser. Ne, atsakė ponė Danglar, aš labai blogai jaučiuosi. Be reikalo, tarė Vilforas reikšmingai ją pažvelgęs, būtų labai sveika, kad jūs ten visi pamatytų. Jūs taip manote? paklausė baronienė, esu tikras. Tuomet atvyksiu. Ir karietos nudardėjo į priešingas pusės. Taigi ponė Danglar atvyko į pokylį tviskėdama ne tik įgimtų grožiu, bet ir brangiais papuošalais. Ji įžengė kaip tik tuo metu, kai pro duris priešais įėjo Mercedesa. Grafienį pasiuntė Alberą priimti ponios Danglar. Alberas priejo, pasakė keletą visiškai pelnytų komplimentų dėl jos tualeto ir pasiūlė ranką, norėdamas nuvesti ten, kur ji pageidaus. Alberas kažko dairėsi. Jūs ieškote mano dukters? šipsodamasi paklausė baronienį. Nesiginu, tarė Alberas. Jūs būtumėte labai žiauri, jeigu nebūtumėte jūs atsivežusi. Nesirūpinkite, ji pamatė panelę de Vilfor ir nuėjo su ją. Žiūrėkite, antai jos eina paskui mus, abi su baltomis suknelėmis, tik viena su puokšte kamelijų, o kita su puokšte neužmirštuolių. Bet sakykite, jūs taip pat, ku nors dairotės, šipsodamas paklausė Alberas. Argi jūs nelaukite grafo Montekristo? Kristo? 17, tarė Alberas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, juokdamasis atsakė Vikontas, kad jūs 17 šito klausėte. Na ir sekasi grafui, galima jį pasveikinti. O jūs visiems atsakote taip kaip man. Ak, atleiskite, aš taip ir neatsakiau. Galiu jūs nudžiuginti, ponė. Tas madingas žmogus atvažiuos, suteiks mums garbę. Ar vakar buvote operoje? Ne. Jis ten buvo. Šit kaip? ir tas ekscentrikas vėl iškritė ką nors nepaprastą. O kaipgi kitaip? Raiša jame velne šoko Elser, jie labai žavėjusi graikų princesį. Po kačiučios grafas į puikų žiedą įmovė gėlių puokštę ir numetė ją žavėjai šokėjai, o ji, reikšdama dėkingumą, trečiame veiksme pasirodė su grafo žiedu ant pirštų. O graikų princesiai taip pat atvažiuos. Ne, neturėsime malonumo ją pamatyti – Jaus padėtis grafo namuose nepakankamai aiški. Klausykite, palikite mane čia ir eikite pasisveikinti su ponė de Vilfort, tarė baronienė. Matau, ji netveria norų pasikalbėti su jumis. Alberas nusilenkė poniai Danglar ir pasuko prie ponios de Vilfort, kuri jau iš tolo buvo kažką jam besakanti. Kertų lažybų, nutraukė ją Alberas, žinau, ką jūs man pasakysite. Na jau, nustebo ponė de Vilfort. Jeigu įspėsiu, prisipažinsite? Taip, garbė žodis. Garbė žodis. Jūs norėjote paklausti, ar grafas Montekristas jau atvyko, ar jis apskritai atvyks. Visiškai ne. Dabar ne jis man galvoje. Aš norėjau paklausti, ar neturite žinių iš Francų. Taip, vakar gavau nuo jo laišką. Ką jis rašo? Kad išvyksta tą pačią dieną, kaip ir išsiunčia laišką. Puiku. O dabar, kaip bus su grafu? Grafas atvyks, galiu pradžiuginti. Ar žinote, kad jis turi ir kitą vardą? Ne, nežinojau. Montekristas tai salos pavadinimas, o jis turi ir tikrą pavardę. Niekada nesu jos girdėjęs. Vadinasi, aš geriau informuota negu jūs. Jau pavardėjai Zakonį. Galimas daiktas. Jis iš Maltos. Irgi galimas daiktas. Laivų savininko sunus. Žinote, jums reikėtų visą tai garsiai papasakoti, turėtumėte didžiausią pasisekimą. Jis tarnavo Indijoje, kasasi dabrą Tesalijoje ir atvyko į Paryžių įsteigti Oteijoje mineralinių vandens gydyklą. Na ir naujienos garbiais žodis, sušuko Morseras. Ar leidžiate jas papasakoti kitiems? Taip, bet pamažu vieną po kitos ir nutilėkite, kad sužinojote jas iš manęs. Kodėl? Todėl, kad tai netyčia nugirsta paslaptis? Iš ko? Iš policijos. Vadinasi, apie tai buvo šnekama vakar vakare pas prefektą. Pats suprantate, matydamas tokią negirdėtą prabangą, Paryžių susidomėjo ir policija surinko apie jį žinias. Puiku, Bereikėjo tik areštuoti grafą kaip valkatą, kad jis per daug turtingas. Teisybę sakant, šitaip galėjo atsitikti, jeigu duomenys būtų buvę netokie palankus. Vargšas grafas, ar jis nujaučia, koks pavojus jam grėsi? Nemanau. Artimo meilė reikalauja perspėti jį, kai tik jis atvyks, aš taip ir padarysiu. Tuo metu prie jų priejo gražus jaunikaitis, gyvų akių brunetas ir pagarbiai nusilenkė poniai de Vilfort. Alberas padavė jam ranką ir tarė. Turiu garbės rekomenduoti jums Maksimilianą Morelį, spagių kapitoną, vieną iš mūsų šaunių, o svarbiausiai narsių karininkų. Aš jau turėjau malonumo susipažinti su ponu Moreliu, o tejėje pas grafą Montekristą. Atsakė ponė de Vilfor, pabrėžtinai šaltai nusigrėždama. Šis atsakymas ir ypač ponios de Vilfor balsas sutrikdė vargšą Morelį, bet netrukus jis susilaukė ir atpildo – Atsisukęs narsusis karininkas tarpduryje pamatė gražią, baltai apsirengusią merginą. Išplėstos ir rodės nieko nesakančius mėlynos akys buvo įsmeigtos į jį. Ji palengva kėlė prie lūpų puokštę neužmirštuolių. Morelis gerai suprato tą pasisveikinimą ir su tokia pat akių išraiška priglaudė prie lūpų nusinaitę. Tos dvi gyvos statulos smarkiai dunksinčiomis širdimis ir šaltais kaip marmuras veidais – Viena viename salės gale, kita kitame, valandėlė užsimiršo, geriau pasakius, užmiršo viską pasaulyje ir be žodžių stebėjau vieną kitą. Jie būtų galėję ilgai taip stovėti, matydami tik vienas kitą, ir niekas nebūtų pastebėjęs jų apsvaigimo, nes į salę įėjo grafas Montekristas.